ընկերություններին եւ նրանց վարած քաղաքականությանը։ Այս մասին անցած շաբաթ լրագրողներին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով Մինսկի խմբի երկրների արտգործնախարարների անցած շաբաթ Բելգրադում արած հայտարարությանը։ Բելգրադյան հայտարարությունում մասնավորապես նշվում է. Վերջին տարվա ընթացքում մենք ականատես եղանք ԵԱՀԿ համանախագահների եւ Մինսկի խմբի ձևաչափի դեմ ուղղված հարձակումների։ Մենք շեշտում ենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը հակամարտության կողմերի համար միակ ընդունելի ձևաչափն է, որը վայելում է նաեւ ԵԱՀԿ անդամ երկրների վստահությունը համանախագահներին ուղղված ցանկացած մեղադրանք առայն, որ այլ երկներ կան բանակցային գործընթացում միայն փողարկում է խաղացան հասնելու հիմնական խոչընդոտը այն է բանակցված կարգավորման հասնելու համար ոչ բավարար քաղաքական կամքը Ադրբեջանում։ Շարմազանովի խոսքերով Ադրբեջանի իշխանությունը Թուրքիայի հովանավորությամբ մշտապես կասկածի տակ է առել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի արդյունավետություն։ Այն, որ ԵԱՀԿ նախարարները հայտարարում են Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը միակ ընդունելի ձևաչափն է եւ որ պետք չէ սեփական անկառուցողականությունը բարթել Մինսկի խմբի գործունեության վրա, ապա սա հստակ, པարզ ապտակ է Ադրբեջանի քաղաքականության։ Երկրորդ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի, Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների բազմաթիվ հայտարարություններում հստակ նշվել է, որ թե Հայաստանը, թե Լեռնային Ղարաբաղը խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման կողմնակից են Մինսկի խմբի համանախագահության դեպաչափով։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահը բազմից իր հրապարակային հայտարարություններում հերթականի տակ է դրել խաղաղ կարգավորման արդյունավետությունը եւ շատ դեպքերում խոսել նաեւ ռազմական լուծման մասին։ Ասել է Շարմազանով։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա ըստ Շարմազանովի վերջին շրջանում խոսել է Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափ փոխելու կամ իր ծառայությունները մատուցելու մասին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան մուտք գործել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթաց։ Այս հայտարարությամբ նախարարները հստակ ասացին Մինսկի խմբի համանախագահությունն է միակ ընդունելի ձևաչափը, այսինքն սա նաև երկրորդ ապտակն է եւ չի կարելի եվրոպական տարբեր կառույցներում եւ տարբեր հարթակներում քննարկել Ղարաբաղյան հարցը։ Երկրորդ խնդիրը ունի ռազմական լուծում։ Սա այն կարծիքն է, որի մասին խոսել են հայկական կողմերը։ Հարցին թե ի վերջո նախագահների հանդիպում նախատեսվում է արդյոք ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը նշեց, որ հայկական կողմն ընդունել է ԵԱՀԿ միջնորդների առաջարկը եւ գտնում ենք, որ միակ ընդունելի ձևաչափը բանակցություններով առաջնորդվելն է Ավելի քան երկու տասնամյակ է Ադրբեջանը հրաժարվում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Անցած շաբաթ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բելգրադում ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի նիստի ժամանակ։ Նա շեշտեց, որ Բաքուն շարունակում է անտեսել, որ հենց ինքնորոշման իրավունքն է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից ճանաչվել որպես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքներից մեկը։ Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը միջազգային իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամ արտահայտությամբ ընկած է համանախագահաների կողմից առաջարկված կարգավորման հիմքում։ Համանախագահաների առաջարկներին բացահայտ հակադրվելը միակ ճանապարհը չէ, որով Ադրբեջանը փորձում է խարխլել խաղաղ գործընթացը։ Ադրբեջանը պարտենում է, թե կարող է հակամարտությունը լուծել նավթային եկամուտների հաշվին սպառազինմամբ։ Այն շարունակում է սադրանքները Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում եւ Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով։ Բաքվի կողմից հրադադարի խախտումները հասել են վտանգավոր աստիճանի։ Ադրբեջանը միտումնավոր կիրառում է ցաներ հրետանի եւ գնդակոծում է քաղաքացիական բնակչությանը, որի հետևանքով մեծ կորուստներ կան։ Բաքուն պատրանք է տածում, թե կարող է զենքի ուժով բանակցություններում արդյունքի հասնել։ Ասել են Ալբանդյանը, հավելելով, որ զարմանալի չէ, որ համանախագահներն Ադրբեջանին ուղղակիորեն կոչ են արել հարգել խաղաղ կարգավորման իր պարտավորությունները եւ համաձայնել միջադեպերի քննության մեխանիզմի ստեղծմանը, ինչին Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը վաղուց են համաձայնություն տվել Վարդանիկ Պետդումայի փոխնախագահ հայոց ցեղասպանության շփման համար քրեական պատասխանատվություն ստանձնելու մասին օրինագծի համահեղինակ Նիկոլայ Լևիչևը անցած շաբաթ Պանարմենյան ներքի հետ զրույցում պարզաբանել է, թե ինչու է օրինագիծն ընդգրկվել Պետդումայի օրակարգում։ Հենց հիմա խոչված սուկ 24 ինքնաթիռի պատճառով Մոսկվայի եւ Անկարայի հարաբերությունների բացառացման ֆոնին Անշուշտ թեմանոթից չի վերցվել, ասել է Լևիչը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչով է պայմանավորված այն փաստը, որ օրինագիծը Ռուսաստանի Պետդումայի ներկայացվել հենց հիմա եւ արդյոք օրինագծի ընդունումը նախապես է ծրագրված։ Լավ է հայտնի, թե հասարակական ինչ թեժ քննարկում ծավալվեց այս տարի, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցը։ Դեռ 2015-ից ընթառաջ Ռուսաստանի արդար Ռուսաստան կուսակցությունը մեծ միջազգային կոնֆերանս կազմակերպեց նվիրված ցեղասպանության թեմային։ Ընթացիկ տարվա ապրիլին Ռուսաստանի ստորին պալատը հայտարարություն տարածեց խորը կարեկցանք հայտնելով եղբայրական Հայաստանի եւ միաժամանակ կոչանելով միջազգային հանրությանը լուծել վեճերը բանակցությունների ոչ թե պատերազմների միջոցով։ Ապրիլին Պետդումայի պատվիրակությունը մասնակցեց ՍԿՕ միջոցառումներին Երևանում եւ Մոսկվայում վերջինին իմ գլխավորությամբ բարձաբանել է Լևիչևը։ Ոստի հավելել է նա հայոց ցեղասպանության շփումը քրեականացնող օրինագծի ընդգրկումը Պետդումայի օրակարգում աշխտայի շարունակությունն է առաջին հերթին Եվս մեկ հիշեցում պատմական արդարությունը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին։ Միևնույն ժամանակ նշել է Պետդումայի փոխօրինակը, միջազգային իրավիճակը անկասկած եւս ազդեց այս օրենսդրական նախաձեռնություն նորակարգում ընդգրկելու վրա։ Իսլամական պետության գործողություններն այսօր ցեղասպանության մի շարք տարեր են պարունակում այլ հավատ ունեցողների զանգվածային սպանություններ, քրիստոնեական սրբությունների ավերում, ահաբեկչության քարոշչություն սոցցանցերում, անհամաձայնների հոգեբանական ճնշում։ Եթե մենք պատշաճ ուշադրություն չդարձնենք պատմական փաստերին, պաշտպանենք պատմական ճշմարտությունը, մենք դատապարտված ենք արյունալի իրադարձությունների կրկնության, ասել է նա, ինչ վերաբերում է այն մտավախություններին, որ հետագայում, երբ լարվածությունը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև թուլանա, օրինագիրն այս կամ այն պատճառով կարող է չհաստատվել կամ միտումնավոր չընդունվել քվեարկության արդյունքում Լևիչևն ասել է. պետք չէ պատրանքներ ունենալ Նման օրինագծերը երբեք մեկ ակնթարթում չեն ընդունում, բայց ավելի բարենպաստ պայմանների սպասելու դեպքում գուցե ստիպված լինենք սպասել մեկ այլ կլոր տարելիցի։ Հիշեցնեմ, որ ապրիլի 24-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցել է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին Սկո միջոցառումներին։ Իդեպ Ֆրանսուա Օլանդի հետ միասին Ռուսաստանն ամենաբարձր մակարդակով գնահատական տվեց հայրամյա վաղեմության արյունալի իրադարձություններին։ Այս հարցի շուրջ ռուսական հանրության շրջանում բևեռացում չկա։ Ոստի ըստ իս այս օրինագծի ընդունումը լոկ ժամանակի հարց է, ասել է Լևիչևը։ Սակայն հավելել է նա, արդեն բարձ է, որ օրինագծի քննարկումը բանավեճ կառաջացնի ոչ միայն Պերդումայի ներսում, այլ խմբակցությունների ներկայացուցիչներ արդեն այժմ կարծիք են հայտնում, որ քրեականացումն ավելորդ է։ Սակայն ռուս-թուրքական հարաբերությունների ջերմացումը, ճակատները մասած կամ սարեցումն արդյունքի վրա կազդեն վերջին հերթին։ Ստապ դատողությունը բախտի ուշ կհաղթի։ 1915-1922 թվականների ողբերգության մասին հիշողությունը պաշտպանված կլինի օրենքով, ինչպես նա եղավ Նյուրնբերգյան տրիբունալի դատավճիռների օրենսդրական պաշտպանության դեպքում։ Ամփոփել է Լևիչևը։ Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանումից հետո Միջինասիական հետ խորհրդային երկրների ղեկավարները եւ Ադրբեջանը ստիպված են ընտրություն կատարել թե ում հետ են լինելու։ Անցած շաբաթ հրապարակած իր հոդվածում ռուս քաղաքագետ Իվան Պրեաբրաժենսկին գրում է. Ինչ վերաբերում է ռուսական Թաթարստանին եւ Բաշկիրիային, ապա նրանք առանձնակի ընտրություն չունեն։ Մոսկվան նրան արդեն հրամայել է արագ կարգով դադարեցնել կապերը թուրքական մշակույթի միջազգային կազմակերպության հետ, որի գլխամասը Անկարայում է։ Նրա դիտարկմամբ թե Թուրքիան եւ թե Ռուսաստանը 1950-ականներից ի վեր չեն դադարեցրել մեկը մյուսի վրա ճնշումներ գործադրել պայմանավորված թուրքական գործոնի նկատմամբ գերակայության հասնելու եւ վերահսկողություն սահմանելու հետ Մոսկվան նյարդային կերպով է արձագանքել Անկարայի եւ միջինասիական երկրների Ղազախստան, Ղրղստան, Թուրքմենստան եւ Ուզբեկստան միջև ծեր կապերին Էլչասած Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մեկ ազգ երկու պետություն ռազմավարական մոդելով համագործակցությանը գրում է հոդվածագիրը։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Մոսկվան այս երկրների վրա ազդեցության մեծ լծակներուներ ռիսկի չեր դիմում նրանց Ռուսաստան թե Թուրքիա ծանր ընդդրության առած կանգնեցնել։ Բայց հիմա ըստ հոդվածի իրավիճակը փոխվել է։ Ադրբեջանից եւ միջինասիական երկրների ղեկավարներից Մոսկվան ակնհայտորեն սպասում է, որ ընտրություն կանեն հոգուց հետ խորթային ինքնության։ Պատրաստ են հետ խորթային երկրները նման ընտրության։ Ակնհայտորեն ոչ, նրանցից ոչ մեկը պատրաստել չէր նման բարձր ինտենսիվության հակամարտության Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Գրում է հեղինակը. Քաղաքագետի դիտարկմամբ բոլորովին վերջերս թվում էր, թե Եվրամիության հետ կռվելով եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները փչացնելով Ադրբեջանը թեքում է Ռուսաստանի կողմ։ Ըստ քաղաքագետի, նույնիսկ խոսակցություններ էին տարածվել ռազմական համագործակցության մասին եւ Ադրբեջանին Եվրասիական տնտեսական միություններին հրավիրում։ Հիմա Բաքվի իշխանությունները բարեհաճությամբ հյուրընկալում են Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուին։ Լսում նրա դատողություններն այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է հետ վերադարձվի Ադրբեջանի կազմ։ Ավելին, ադրբեջանական իշխանություններն իրենց միջնորդությունն են առաջարկում։ Նրանք պատրաստ չեն միանշանակորեն պրոռուսական դիրքորոշում ցուցաբերել, բայց Դա նաև չի նշանակում, որ Իլհամ Ալիևի ռեժիմը պատրաստ է անցնել Էրդողանի կողմը։ Գրում է հեղինակը։ Ըստ նրա Թուրքիայի հետ իրենց տնտեսական կապերը վտանգելուն պատրաստ չեն նաև Ղազախստանը, Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը եւ Գրանստանը։ Այդ խորհրդային տարածաշրջանում Ռուսաստանի գործընկերները փորձում են ժամանակ շահել իրենց հետագա քայլերը մտածելու համար։ Կրեմլի աշխարհակահաղական ամբիցիաները բավարարելուն հակված չեն ուստի միջոցներ են գտնում Մոսկվայից հեռու մնալու համար, բայց զգուշանալով նրա հետ այնպիսի հակամարտության մեջ մտնել, ինչպես ցույց են եզրափակում է հոդվածագիրը։ ռուսական ռազմական օթանավի միջադեպից հետո եվրոպական մայրաքաղաքները խեղ կատակություն են անում, փորձելով չնկատել փաստերը։ Անցած շփատ գրել է իտալական բարբերականներից մեկը։ Հոդվածում ասված է. «Վերջերս նորաձև է դարձել Պուտինին շախմատի մեծ վարպետ անվանելը»։ Դե ինչ, այդպես էլ կա, բայց բարձր թեում հետ է նախահում մի շարք փաստեր ասեն օրվագծում են։ Օրինակ, արևելյան հասարակության օրեցօր ավելի մեծ մասն է հասկանում, որ այսպես կոչված իսլամական ահաբեկչության դեմ միակ պայքարողը Պուտինն է, Գրեթե նույն ցավալի հանրային կարծիքն էլ արդեն հասկացել է, որ այսպես կոչված արեմտյան կոալիցիան վերջին 4 տարիներին բացարձակապես չէր պայքարում իսլամական պետության դեմ, այլ միայն բարբերաբար Դամասկոսի կառավարության զոր կերներ ռմբակոծում այսպես կոչեցյալ, որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր գինովցած չեն արեմտյան քարոշչությունով, արդեն հասկացել են, որ կոալիցիայի կազմում Սաուդյան Արաբիան ու Կատարն են։ Շատ քաղաքակիրթ ու ժողովրդավարական երկրներ, որոնցից առաջինը միջնադարյան մոլերանների ժողովածու է, որտեղ հրապարակներում մարդկանց են գլխացում, իսկ նույնասեռականներին էլ ամենօրեկ սպանում, չէ՞ որ դա անողը Պուտինը չէ։ Այս կոալիցիայում ինչպես Պուտինը հայտարարեց մեծ 20-ի գագաթնաժողովում ահաբեկչությունը ֆինանսավորողներն են։ Եվ ոչ միայն Սաուդյան Արաբիան ու Կատարը։ Էլո փորձեն կռահել հաշվի առնելով, որ սաուդիտների գաղտնի ծառայություններն ու ընկերությունները ամերիկյանների մասնաճյուղերն են, իսկ եվրոպական մայրաքաղաքները խեղ կատակություն են անում, փորձելով չնկատել փաստերը։ Թուրքիան օտանավ է խոցել, իսկ Օբաման հայտարարում է, որ նա իր տարածքը պաշտպանելու իրավունք ունի։ Էրդողանը, որը կորցրել է իրականության զգացողությունը, պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն Թուրքիային պաշտպանի Ռուսաստանից ասես ռուսներն են թուրքական օթանավը ոչնչացրել։ Էրդողանը հայտարարում է, որ Թուրքիան նաև իր բարեկամներին է պաշտպանում։ Իսկ ովքեր են այդ բարեկամները։ Խաղաղասեր մարդիկ, որոնք կրակում են օթապարիկով իջնող օտացուների վրա, խախտելով Ժնևյան հրճակագիրը, որը ուղղակի արդելում է նման բանանել չափավոր ահաբեկիչները, որոնք ծաղրում են սպանված օդաչուի դին, որի հետ պետք է վարվեին ինչպես պատանդի հետ։ Հարցերի այս ամբողջ կույտը Պուտինը ջնջեց մեկ խոսքով Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Մենք ամերիկացիներին ասել ենք ամեն ինչ, երբ որտեղ ինչ բարձրության վրա են գործելու մեր օտանավերը, մենք ակնկալում էինք որ Վաշինգտոնը կտեղեկացնի իր դաշնակիցներին։ Հակառակ դեպքում ինչու պետք է այդ ամենը հայտնեիք նրանց։ Բայց իհարկե իտալական լրատվամիջոցները միայն Թուրքիայի տեսակետն են արտահայտում, ըստ որի ռուսական օտանավը 11 վայրկյանով խախտել է Թուրքիայի օտային տարածքը։ Իհարկե ես ոչ մի ապացույց չունեմ, որ ռուսական կողմն է իրավացի։ Չեմ կարող պնդել այն, ինչ չեմ կարող ապացուցել բայց լրագրողների մեծ մասը երկում է առանց որևէ բան ստուգելու ի պաշտպանություն չափավոր ստահակների գրում է հոդվածի հեղինակը Բարեկամներ եթերում ընթաց շաբաթ քաղաքական օրագիրներ հոսափողի մոտ է Սերգեյ Գրիգորյանը հանդիպենք հաջորդ երկու շաբթի նույն ժամին ցտեսություն